Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. October 10, 1935, ipinanganak si Bishop Francisco Santiago sa Obando, Bulacan. Nakamit niya ang kanyang philosophy at theology sa San Carlos Seminary. Naging pare siya sa edad na 28 at naitalaga sa ilalim ng Archdiocese of Manila. Sa edad na 47, inordinahan siyang obispo. Namuno siya sa Vicariate Apostolic of Puerto Princesa at sa Diocese ng San Pablo. Ngunit makalipas ang 20 taong pagiging obispo, nailuklok siya sa Diocese ng Pasig magpasa hanggang ngayon. Inyong napakinggan isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.